Hey, hartelike goeie middag, al die mense, al die mooie mense, en die ander ook, welkom by die program vanmiddag, en vanmiddag gaan ons luister na een baie interessante muziekkeese, wat aan my gelever is dier uh, Albert Bekes, daar van Veldrif, hy is een vierige vierige muziekliefhebber, en uh, in, nogals val sy muziekkeeses, so min of meer totaal in my uh, ginsteling vlak. Ek hou wat hy vir my gesteer het, ek hou daarvan, en <clears throat> ek geloof, ons gaan dit allemaal geniet. Dit is nie veel uh, verweider, as <coughs> kies toch, van die normale trant, van die muziek wat ek opzit nie. Dit is, uh, baie van hulle is die selfde, maar net ander kunstenaars, Uh, en ek wonder wie het achtergekom dat die inleidingsliekie, wat gewoonlik dier Ray Conniff gespeel word, Memories are made of this, is vandag, het ek som vir James Last gekies. Nou, jy weet, hoekom nie, a change as good as holiday, sê hulle. En het is vandag Boxing Day. So, kom ons, maak dan die klein change. Ek weet nie hoeveel het, er, er het achtergekom nie, maar ek geloof dat het een paar. Um, Oké, okay, met um, ehm, Albert's program, gaan ons sommer dadelijk afskop en ons beweeg waar naartoe. Katie Melua, The Closest Thing to Crazy, is een eh, debiet enkelsnit van die sangeres Katie Melua, wat in Georgia gebore is. Dit verskyn op haar uiter suksesvolle album Call of, A Call of the Search. Uh, die likkie is geskryf as deel van een muziekblijspel Men Who March Away en verskyn uh, verskyn uh, eerste in 1995 op Mike Bat sy album Arabesque. Nou ja, hierdie, hierdie uh, Mike Bat is ook bekend vir baie rolprint themas wat hy geskryf het. En die ander ene was, uh, die, die, die album sy naam was Arabesque. Ok, ons luister Katie Melua in The Closest Thing to Crazy. Lekker luister. Lekker luister. Thank lekker rustig, Katie Melua, the closest thing to crazy, en uh, ja, vandag kan ek die muziek gooi, volume, ek is dink, ek dink, <laughs> ek is die enigste in die straat wat hier nog hier is, amal, ek so sê, dit was, het gelijk soos die uittocht uit Egypte, daar, um, na Israel, dit is karre wat gepak is, roofreks en trailers en, soos die mense die dorp verlaat het die afgeloope drie dae. Uh, so, uh, ek het die dorp vir myself, ek kan om hart gooi en niemand gaan kla nie. Oké, okay, op die draaitafel, die Dio, Elbano en Romina Power. Uh, hulle het aan die er, San Remo muziekfeest in 1982 deelgeneem en in tweede plek geëindig, die uh, Likie Felicita het verskyn op uh, uh, hulle album van 1922, uh, eh, die albumse naam was ook Felicita gewees, het groot commerciele uh, sukses behaal met die toppunt van nummer 1 op die Italiaanse solo spelkaarte. Maar dit is nie een wat hulle vandag vir ons gaan sing nie. Uh, kom ons kyk wat um, Albano in Roemenia, uh, Romina, uh, sy is een baie mooie vrou, jylle moet gaan kyk op uh, Facebook, die liekie sy naam is Andrea. Nou jy sien, dis wat ek sê, dat baie van uh, Albert en my smake kom oor een, dis net die kunster, oh nee, hier is dit die liekie. Meeste van hulle is dit die selfde liekies, maar na ander kunstenaar, hier is dit die selfde kunstenaar, maar een ander liekie, Andrea. En uh, ek ken nie Andrea nie, ek moet bieg, hier is so paar, wat hy opgesit het, wat ek glad nie ken nie, maar uh, ek het hulle geluister en ek is heel happy, hulle is allemaal prachtige liekies, hier kom Albano en Romania Power, Andrea, bordi del pozzo. Andrea gettava riccioli neri nel cerchio del pozzo. Il secchio gli disse, gli disse, signore, il pozzo è profondo. Albano en Romina Power, wat Andrea vir ons gesing het. En uh, ja, ek het hier uh, boodskap nou gekry, Hanley, Hanley van Royen. Um, ehm, hulle is iwers, ek weet nie, hulle keier uh, lekker op vakantie. Hulle was gewoonlik in Kempton Park, sy luister altyd saam. Sy sê, sy luister vandag weer en sy het vir ander mense wat sy ken ook genooi om te kom saam luister na ons vandag. Uh, dit was eergister hulle heveliksherdenking, hulle 23ste vir Andrie, uh, van uh, eh, Hanley en Andre. En uh, ja, dit is, jy weet, deesdaase kinders ken nie meer van uh, 7 jaar plus nie. Uh, hulle denk allemaal, joh, as jy 8 jaar gemaakt het, dan is jy <laughs> een uh, superhero. Uh, hier sit ons generaties en ons gaan nog na 25 jaar, ons gaan nog na uh, eh, 50 jaar was ek laas jaar, o nee, ek was al 51 gewees, ja, uh, eh, 52 jaar hierdie, eh, hierdie uh, maand, ach, hierdie jaar, uh, 2026, en uh, ja, uh, baie geluk aan julle twee, en uh, soos ek gesê daar so, die liefde C4, en mag julle lang lang nog saam wees, Hanlie en André. En ja, die mense wat jy genooi het om ook te kom luister, ons hoop hulle gee gehoor, dat hulle ook aansluit. Soos ek sê, ek glo, amal is weg. Amal, hier bitter min mense, wat, uh, wel, Kimberley is so stil soos een oorlogskip. Ek het, uh, in die ochend as ek opstaan, kan ek duidelik hoor, dit is nie een normale dag nie. Daar is iets in hierdie dorp, wat, uh, ek hoor die volkies, ek hoor hulle, uh, wat normaalweg nie, jy weet, eh, boor die karrese geleide en uh, hoeters en uh, sirenes en allerhande dinge, dit is tjoepstel. Alhoewel kersavond, die nacht, het ek een paar crackers gehoor, ek kan nie dink wie verkoop nog crackers nie. Jy weet, never mind om crackers af te skiet nie. Uh, wie verkoop die goed, waar krij hulle dit? Is dit nie onwettig nie? Ek, ek, ek weet nie, ek het... Uh, iwers het ek tred verloor. Maar in elk geval, ons stap aan met die program en ek het in die verlede al so baie uitgebrei oor hierdie volgende ou, sy veel, veelzijdigheid. En dit is, ek praat van Albert Hammond. Hy is een liedjeskrijver en ook een kunstenaar. Hy is gebore in Gilbralta. Gil is een moeilik een om uit te smer die twee elle op, eh, voor, voor die cons, consonants, jy weet, Gilbralta. Gilbralta uh, in mei 1944 is hy gebore en sy, uit sy pen vloei daar hordes likies vir baie van die bekendes wat hy geskryf het. Hy ontmoet in 1964 vir Steve Rowland en saamstig hulle groep, uh, ja, dit is nou niks hiermee nie, uh, ons gaan luister van Albert Hammond, een uh, baie gewilde ene van hom en dit kom van Albert, da, uh, Albert Bekers in Velddrif, hy het vir ons ingestuur, Down by the River, Albert Hammond. Spent a weekend out of town Pitched the tent on a patch of ground Down by River, lit a fire and drank some wine. You put your jeans on top of mine. So come in, the water's fine. Down by the river. Down by the river. Down by the river. Said come in, the water's fine. Down by the river. Didn't feel too good all night, so we took a walk in the morning light across the stranger's side, down by the river. Silver fish lay on its side, it was washed up by the early tide. I wonder how it died, down by the river. Down by the river, down by the river. The silver fish lay on its side, down by the river. The doctor put his boat bed. He dozed us up and he shook his head. Only foolish people go, he said, down by the river. And why do willows weep, said he, because they're dying gradually from the waste, from the factories, down by the river. Down by the river, down by the river. Why do willows weep, said he, down by the river. will die, the reeds will wilt and the ducks won't fly. There'll be a tear in the otter's eye, down by the river. The banks will soon be black and dead, and where the otter raised his head will be a clean white skull instead, down by the river. Down by the river, down by the river. The banks will soon be lekker, lekker vrolijk en lekker opgewek en lekker ritme. En dit is Albert Hammond, <clears throat> Boba's liedjeskrijver en ons het geluister na Down by the River. Ok, hierdie volgende dame het ek al mee gesels in onderhoud en uh, ja, sy, sy sê haar ginsteling ding is om koos te maak. Sy so lief daarvoor om koos te maak. En uh, ek praat van Andriette Norman. Norman dikwels as uh, eh, Tresse op is, net as André het, nie André het nomen nie, en uh, Suid-Afrikaanse sangeres en Kaapse voorstad Breckenveld, dis waar sy woon, in 2007 was André het die naaswenner in die vierde seizoen van Idols, as uh, eh, South Africa en het in uh, enkelsnit uit die program Love is All Around vrygesteld. Sy het haar debietalbum Diamant in 2008 uitgereik en uh, dit was gevolgd door Dink aan my 2009, Vat my woord 2011, Wat ruim met liefde, Die perl van a, vir een kroon, ach, een hele klomp treffers wat sy gehad het, druppel in die see, or, oh, nog ene. Uh, ons gaan luister vandag na haar en sy het met die rugby wat ons gespeel het teen Skotland het sy die voorrecht gehad, of uh, wel, om die verloorspanse liekie te syng, ne? uh, sy het nie ons liekie gesing, sy het Flower of Scotland, en sy syng het prachtig, ek dink haar weergaal was een van die mooiste wat ek nog gehoor het, van Flower of Scotland. André het Norman, hier kom sy. MUZIEK soon. Andriette met Flower of Scotland, Andriette Norman is wat daar gesing het en ja, nou hier krijg ek een boodskap van uh, ek dink is het net noord van Scotland of is het syd, ja nee is noord net noord van Scotland uit Ierland uit is dit uh, Henriette en uh, Hans wat vir my laat weet dat hulle het self uh, laas maandag um, hulle 42ste huweliks herdenking gevier en uh, dit voel soos nou die dag sê sy en dit is jou fondatie uh, daar is ons nou die raad vir een lang en lekker huwelik jou fondatie lekker op God gebouw stevig en vol liefde en geloof daar sy, jylle het nou die recept so al die jong mense wat nou inluister jylle weet wat om te doen om een lang huwelik te maak en baie geluk ook aan Hans en Henriette in Ierland vir jylle herdenking wat ook so pas voorbij is, 42 jaar dit is prachtig Right, sy sê, uh, my kese van muziek is awesome. Ja, ek moet vandag, moet ek bieg, en dit is vandag uh, Albert Bekes van Veldrift wat vir my een lys muziek ingesteer het, om vir my een bykie moeite te spaar. Um, laat ek een bykie achter oor kon sit op kersdag en nie so met my neus hier so op die rekenaar uh, bezig om muziek te weet, ek, ek, ek, het, ek het laat weet dat het is nie makkelijk om sommer net een speellys op te trek nie. Je weet, jy sit en dan oorweeg jy wat er moet jy speel, wat er moet jy uitloos, en dan daai een wil ek speel, en daai een, en daai een, maar o nee, ek het net plek vir daai een, oog, dit is een malligheid, malluis, om vir jou te op te sit, eh, precies wat jy op wil hee, want jy kan nie kies nie, die grootste ding daarvan, is om te kies wat er een, om nou op te sit. Ok, ons kom nou by, ek ken hierdie ou meer as een cowboy, uh, eh, Hugo eh, Weston, sanger, en ek praat van Martin David Robinson, geboor op 26 september 1925, oorlede op 8 december 1982. So lang al oorlede en hy speel ons nog steeds sy muziek. Hy was professioneel bekend as Marty Robbins. Hy was een Amerikaanse sanger, liedjeskrijver, akteer, multi-instrumentalist en, en hy was een renmotorbestuurder ook. Uh, een van die gewildste en meest suksesvolle liedjeskrijver country en westerse sangers van alle tye vir eh, ampers vier dekades van sy loobaan. Robinson's muziek was gereeld te sien bo aan die country treffers luister en verskye van sy liedjes het ook sukses behaal as pop treffers. Marty Robinson's doen ons nou wat er een gaan ons speel van hom. Uh, ja, a white sports coat uh, and a pink carnation. Ek dink Jim Reeves sing hom ook, as ek reg is. Ek is nie seker nie, maar ja, hier is Marty Robinson se weergawe. White Sports Coat and Pink Carnation. A white sport coat and a pink Robbins, a white sport coat and a pink carnation, wat jylle daar gehoor het. Ok, ons kom nou by die ou, hy het ook lekker rustig, hy en Dean Martin het precies die selfde stijl en mannerism en sovoorts, ek praat van P Pirino, Pirino, Ronald en uh, dan sy uh, verhoognaam Perry, Perry Como. Perry Como gebore op 18 mei 1912, oorlede op 12 mei, um, een week voor sy verjaarsdag, uh, en dit was in 2001. Hy was Amerikaanse sanger, acteur, televisiepersoonlijkheid, gedierende loopbaan van meer as een halwe eeuw, het hy 44 jaar lang extensief vir RCI Records opgeneem, en uh, nadat hy 1943 by die etiket aangeteken het, Mr. C soos sy bijnaam was by hulle, het miljoene plate verkoop en het een wekelikse muzikale verskynheid televisieprogram begin, wat recht oor die wereld uitgesaai is. In die uh, amtelike RCI Records Billboard tijdskrif gedenk to toekening is sy uh, lewe in hierdie paar woorde opgesom. 50 jaar in die muziek lewe, uh, eh, uh, in die muziek en een lewe wat hy goed geleef het hy is een voorbeeld vir amal. Ons luister na Perry Como, en ek het sommer die, uh, wel, uh, ek, uh, Albert, het vir ons twee liekies van hom ingesteer. Die eerste ene is Moon Talk, weer eens bieg ek, ek ken hom nie. Die tweede ene, Papa Loves Mambo, daar ene ken ek daarom. Kom ons luister, hier kom die twee liekies van Perry Como. Perry <laughs> Como Last night when the moon was bright, you called me darling. And you whispered pretty little love words in my ear. Was it just moon talk, only moon talk? Or did those pretty little love words mean you're sincere? sincere. Did those pretty little love words mean you're sincere? Last night when the moon was bright, you said I love you. And you painted pretty little castles in the air. Was it just moon talk, only moon talk? Or did those pretty little castles mean you really care? Did those pretty little castles mean you really care? Mean you really care. I know that I sun. When you hugged me the way you hugged me, and you kissed me the way you kissed me in the moonlight. Last night when you held me tight and called me darling, and you told me that you would die if we should part. Was it just moon talk, only moon talk? Or did those pretty little love words come from your heart? Did those pretty little love words come from your heart? Mm-hmm. Makes you hug me the way you hug me, makes you kiss me the way you kiss me in the moonlight. Last night when you held me tight and called me darling told me that you would die if we should part. Was it just moon talk, only moon talk? Or did those pretty little love words come from your heart? Did those pretty little love words come from your heart? Papa loves mambo, Mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. <coughs> Papa loves mambo, Papa loves mambo, Mama loves mambo, Mama loves mambo. Papa does great with it, swings like a gate with it, he loses weight with it, now he goes to, she goes from. goes slow. He goes left, and she goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. Papa loves Mambo, Mama loves Mambo. Having a fling again, younger than spring again, feeling that zing again. Wow! Papa loves Mambo. Mama Mama loves mambo. Mama loves mambo. Don't play the rumba and don't play the samba. Cause Papa loves mambo tonight. He goes to, she goes fro. He goes fast, she goes slow. He goes left, mm, she goes right. Papa's looking for Mama, but Mama is nowhere in sight. again, younger than spring again, feeling that again, wow. en, ja, ek het gewonder wat sy dans is daai, en dit klink vir my, dit moet die samba wees. dit is wat papa loves mamba of wat, <laughs> mambo en sovoorts, ja. Ok, die program gaan aan en ons trek nou by ene uh, Roger Whittaker. Sy ouwers was Edward en Wai Whittaker van Staffordshire in Engeland en ek krij die nieuwsware winkel het hulle daar bedrijf tot Edward in een motorfiets ongeluk beseer is en hulle dan een plaas in Tika dit is in Kenia verhuis het, waar die warmer weer daar was, en jy weet, gevolgelik het het minder gepla. Sy opa het by verskye clubs gesing, en sy pa het viool gespeel. Roger self het daar geleer om kitaar te speel, en het twee jaar in Kenia sy weermachtdienstplug gedoen, voordat hy 1956 ontslaan is. Nou ja, ek het gedoog, Zuid-Afrika is die enigste land met dienstplug alhoewel, daar het jy dit nou in Kenia was het ook geweest, um, en hy het, sy med, hy het gaan medisch studeer in Kaapstad, ek toch ons medische faciliteit is in Stellenbosch is het nie? Wel, hy het in Kaapstad gaan studeer um, in, in Zuid-Afrika en uh, hy het medisch gestudeer en, en na 2, 18 maande het hy opgeskop en gaan school gee om in sy maase voetspore te volg. In Britannia het hy biochemie Eh, dierkunde en marine biology by die Bangor Universiteit uh, het hy BA graad daarin behal. Ons gaan luister na Roger Woteker, Witakker en die Likkie is River Lady, een wat mens nie baie hoor nie. Hier is Roger Whitaker. MUZIEK <laughs> The day the river freezes is the day it won't seem fair. Cause they'll come to get the river lady and I don't think they'll care. I know they'll scrape her paint off in their same old foolish ways. Now the people see the river, but the old ship's gone away. Water turns cold and gets to freezing. Before you even know it, the old girl's easing away from her berth, round by the point and out of our view. Off in the mist, her engine's pounding, back on the banks, that old horn sounding. A little goodbye, a little I'll do what I must do. A little goodbye, a little I'll do what I must do. will remember when I cannot hear that horn that would roll up by the mountains as she took us through the storm. I know they've got to take her, but I can't say I approve. Cause she's won so many battles that I hate to see her lose. Water turns cold and gets to freezing. Before you even know it, the old girl's easing away from her birth round by the point and out of our view. Off in the mist, her engines pounding back on the banks. That old horn sounding, A little goodbye, little I'll do what I must do. A little goodbye, little I'll do what I must do. Water turns cold and gets to freezing. Before you even know it, the old girl's easing away from her berth. round by the point and out of our view. Off in the mist, her engines pounding, back on the banks, that old horn sounding. A little goodbye, a little I'll do what I must do. A little good... Roger Whittaker, uh, River Lady, is die Likie naam. Soos ek sê, een wat mens nie baie hoor nie. Um, redneck, redneck, is een groep en is hulle wat volgende vir ons gaan vermaak. Hulle is een Sweedse muziekgroep wie sy stijl en mengsel van Amerikaanse country muziek en die moderne Eurodance uh, met uh, hulle voorkomst en verhoogname wat inspiratie uit die Amerikaanse Roynek stereotypes geneem word. Die uh, groep het oorspronkelijk bestaan uit die hoofsanger Mary Joe net om die naam te hee, jy weet van die uh, Rednecks, uh, sy rechte naam was natuurlijk Annika uh, eh, Loonbill, uh, saam met Bobby Sue, nog een uh, Redneck naam, uh, sy was eindelijk Kent Hollander, uh, Kenny Tacky, Um, ehm, Anne Austin was sy rechte naam gewees, Billy Ray, Jonas Nilsen was sy rechte naam, en Map, dit is Patrick Edenburg, Pat Reines, uh, eh, Patrick Edenburg. Nou, uh, ja, hy het ook, eh, die groep sy, hy was ook die, die groep sy vervaardiger, uh, wat hy voorgedien het. Die groep het bestaan uit verskillende reeks veranderings, uh, maar geen, nie een van die lede, wat een ononderbroke amstemijn verandering, gehad het nie. So elke keer het iemand bygekom of iemand weggegaan, maar daar is nie uh, een van die stichterslede wat aanhou uh, eh, optreed in hulle naam nie. Die uh, groep het in 1990s sukses geniet met treffers soos Cotton Eye Joe, Old Pop in Oak, The Spirit of Hawk, Wish You Were Here, eh, uh, en het eh, dikwels die treffersluiste in Europese lande uh, betree. Ons gaan luister na uh, Cotton Eye Joe, um, wat tans op die draaitafel is, hier kom Rednecks, is die groep. I've been married a long time ago Where did you come from, where did you go Where did you come from, Cotton Eye Joe I've been married a long time ago Where did you come from knock, okay, op en wakker ene daar, ek sien hierdie ene, jy weet wat, lyk of hulle karband, die dans wat hulle doen, lyk of hulle karbande oppompie, met die twee handen hier tussen die twee bene, en dan een links en een rechts, en, uh, en so gaan hulle aan. Nou, ek het evers, ek kan nie onthou waar nie, het ek gelees oor hierdie eindste Cotton Eye Joe, en it's in my, the back of my mind, sê vir my, dit was aanvankelijk een rechte persoon gewees, maar alwel my latest navorsing wees uh, eh, dat da, die story kom uit van die Sui uh, Indian uh, tribe af en uh, is oorgeleverd hier van die 1800s af daar rond en uh, ja Oké, okay, uh, Ricky Nelson. Ja baie gewilde eh, sanger uh, gewees, die liekie Hello Mary Lou, 1960 dier die Amerikaanse sanger Gene Pitney geskryf en aanvankelijk dier Ricky Nelson opgeneem, later in 1961 dier Johnny Duncan. Die lied bevat invloedreike kitaarsolo van James Burton. Uh, ander muzikante op die plaat is Joe Osborne uh, op die bas en uh, Richie Frost op tromme. Die lied verskyn op die sesde album van Nelson. Dit is nou Rikie Nelson. Rik is 21 um, ehm, Ja, hier kom Rikie Nelson met ons luister na Hello Mary Lou 1961 nou, 1961 goodbye Maggie Nelson, Hello Mary Lou, Goodbye Heart. 1961 het, uh, het hy om uh, eh, uitgebring. Ok, uh, ja, ek het nou op die stuk afgekom wat gepraat het oor waar kom Cotton Eye Joe vandaan, maar uh, uh, ek het hom weer verloor, so, but, makkie sakkie, uh, ek weet net hy het iwers uh, eh, uh, eh, uh, eh, sy oorsprong gehad en het iwers het iemand omgeskryf, maar dit was in die 1800s gewees. Ok, die Rising Suns is volgende op die draaitafel, <clears throat> gewulde Suid-Afrikaanse pop rock groep van Pieter Maritsburg, Pieter Maritsburg, actief in die laat 1960s en vroeg 1970s, bekende treffers soos How Do You Do, uh, weergawe in Stand Up, for the Lady, wat weergaves met oorspronkelike liekies gemeng het, met uh, eh, liekies soos uh, eh, Kylie en Andy White en um, ehm, Merk, ja, uh, ek weet, wat is die, Dennis, Dennis East, het ook op een stadium oorgeskakel en saam met hulle opgetree. Maar die liekie wat ons gaan luister van die Rising Suns, Going Down Jordan. Rising, Rising Suns, Going Down Jordan, en uh, ja, um, ek dink hierdie volgende liekie, gaan, as mens een pil moet vat, eh, eh, een uh, uh, uh, stem, stemming moet hou, om te hoor, hoe waar dink jylle is die woorde, die liekie sy naam, dit word gesing dier Harry, Harry uh, Belafonte, die liekie sy naam is Man Smart, Woman Smarter, nou uh, wonder ek as ek uh, stemming moet hou. Ek geloof al wat dit vir my sal vertel is, het ons meer dames as mans luisteraars. <laughs> Nobody will be honest, hulle, hulle sal kies wie hulle dink. Um, nou, hierdie Harry Belafonte is op 1 maart 1927 in New York City geboore. Hy het gesikkel met armoede en onstuimige gezinslewe en uh, as, as kind. Sy professionele loopbaan het begin met muzikale Carmen Jones en binnenkort het hy treffersluiste verbrand met treffers soos The Banana Boat Song, Deo en uh, Jump, to the, uh, Jump uh, in the Line en uh, Belafonte het ook sociale en politieke opstande het hy aan deel geneem en uh, eh, uh, eh, sulke gesochte toekennings as die uh, nationale medaille van Pins verdien. Uh, ons luister na Harry Balafonte en die Likie, daar jy met ek gesê het, Man smart, woman smarter. Ek gaan nou nie my mening uitspreek nie. Kom ons luister wat sê hy. Okay. I say let us put man and a woman together to find out which one is smarter. Some say men, but I say no. The women got the men beat, they should know, and not me. But the people they say that the men are. Leading astray, but I say that the women of today smarter than the man in every way. That's right, the woman is uh, smarter. That's right, the woman is uh, smarter. That's right, the woman is uh, smarter. That's right. That's right. Uh, ever since the world began, woman was always teaching man to listen to my bit I couldn't tell you how she smarter than me and not me. But the people they say that the men are leading the women astray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. Samson was the strongest man long ago. No one could have beat him, as we all know, until he clashed with Delilah on top of the bed. She told him all the strength was in the hair of his head and not me. But the people they say that the men are leading the women astray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. That's right, the woman is uh, smarter. That's right, the woman is uh, smarter. That's right, the woman is uh, smarter. That's right. That's right. Hey, you meet a girl at a pretty dance, thinking that you would stand a chance. Take her home thinking she's alone. Open the door. Hmm. You find her husband home, not me. But the people they say that the men are leading the women astray. But I say that the women of today smarter than the man in air. Nou ja, dit is sy opinie, Harry Belafonte. Hy sê die woman is smarter in every way. Um, stem jy dit saam? Steek op jou hand. Ek sien geen hande nie. Ok, ja nee, ek het so gedog. Nou, eh, een groot ginseling van my en ek weet van die programskryver ook, die ou wat die uh, eh, uh, eh, speerlijst vir my by mekaar gesit het, en dit is Albert Dekes daar van uh, Veldrif, hy weet hierdie is ook een groot ginsling van hom, en ek praat natuurlijk van die prachtige meisie, <clears throat> excuse toch, uh, Dana Hooner, uh, eh, dit is haar verhoognaam, en uh, haar eindelike naam is Chantel van Lee, prachtige naam ne, uh, sy is geboor op Hasselt, op 10 februari 1965, Belgische sangeres, wat vooral bekend is in Vlaanderen, Suid-Afrika, omdat ek hier is, eh, Suid-Afrika uh, en in Nederland. In uh, eh, 1993 het sy baie gewild geword met een liekie, dit is haar debietalbum, Woordenloos.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 Uit Albert sy voorstel is Let the children have a world. Jyp, dis a groot verantwoordelikheid wat op ons kouwers lee. Uh, is net die woorde wat sy hier so sê. Let the children have a world. Kyk na die wereld, kyk na die aarde, kyk en kom ons hoor. yearning for a little romance. I wanna know when you're gonna give me a chance. Love me, honey, tell me you're mine. Oh, don't you think it's time? Uh-huh. Uh-huh. I've been yearning for a sweet embrace. Rub on my hair till I'm a total disgrace. Kiss me, honey, make me feel so fine. Oh, don't you think? You thrill me so much that I can hardly speak. Love me, honey, make me feel so fine. You thrill me so much so I can hardly speak Kiss me, honey, make me feel so fine But all you think is time But all you think is time Daar sê, kom ek nou achter terwyl die plaats speel, dat ek nou totaal my asem gemols het. Ek het vir julle gesê, hierdie ou wat nou gaan sing is Elvis, en dit was Elvis gewees waar hy gesing het, en hy is geboor op 8 januari 1935, oorlede op 16 augustus, ek sien my hele toespraak het nie deurgegaan nie, en ek het gesê dat die plaat specifiek is, um, wat het ek nou weer gesê, don't you think it's time, en dis een wat in die 200 of odd Elvis liekies wat ek op my rekenaar het, wat nie een van hulle is nie. Ek moes hom speciaal gaan aflaai. En uh, ja, so ek bieg alweer, daar is weer een plaat wat uh, Albert gevraad, wat ek nie geken het nie, of ook nie uh, op, op, op, op my peelhuis het nie. Nou, wie gaan ons luister? Domenico, Domenico Gerhard soos in Gerard. Uh, Gogo Glion, gebore 18 december 1963, professioneel bekend as Nino De Angelo, is een Duitse sanger van Italiaanse afkomst, uh, bekend vir sy 1983 uh, eh, treffer, Jen Seitz van Ed Eden, en wat deelgeneem het aan die Erevisie Songfestival 1989 met die Likie Vlieger. Eh, geskryf dier Dieter Boulen en Joachim Boon. Bon. Uh, eh, ons gaan luister na hierdie eindste Angelo, Nino de Angelo, en die liekie wat hy vir ons gaan doen, La Vallée del Eden. Het klink vir my of het praat van die Vallei van Eden. Kan net so iets wees, ne? 1983, as ek Italiaans verstaan. Hier kom ek. D'Angelo, ek wonder waar is Joy vandag? Uh, ek weet, dit is Steve sy verjaarsdag. So Steve, I hope you're having a good time. Um, I hope you having a good birthday. Hulle is daar van surprise in, um, in, in, in Arizona, uh, uh, Amerika. En dit is sy verjaardag vandag. Uh, en ek het uh, vir oogend vir hom gesê daar so, dit is... Uh, jy weet, mens moet nie bekommerd wees as jy nog verjaardag krij nie. Verjaardag is eindelijk baie gezond vir mens. Uh, jy, uh, elke een wat jy bykry, beteken jy eh, gaan een jaar ouder word. So, daar is hy. Uh, ek hoop Steve het een wonderlijke dag en uh, ja, ek wonder waar is Joyce. Dit is nou funny spot en uh, ek weet nie of sy bezig is om Steve te entertain en of sy uh, dalk ingeskakel is nie, maar ons gaan nou, ons gaan luister na Wacky Ed Simpson. As dit moontlik is, gaan ons na twee van sy goed luister, want hierdie een is redelijk kort. Uh, ek sien ek die ander een wat ek afgelaai het, het nie mooi deurgekom nie, so ek gaan gauw terwyl hierdie een aan die gang is, gaan ek probeer om die ander ene uh, in orde te kry, as ek het nie inkry nie, dan gaan ons maar aan met die plate. Ok, hierso is Wackett Simpson en hy vraag, hoe canceled het? Wie het het gekanceleer? Uh, eh, hy trap alweer tone hierso. Hello, Llewellyn. Hello, Llewellyn. It's Octavian Klangosi here. I'm calling you from Telkom. Yes, in regards to Mr. Khosa's line. Yes, I've actually got Mr. Khos uh, on the telephone here. He took the liberty to call me. Mm-hmm. Basically, what I've done is closed the request. Okay, so there's there's good news there. According to my instruction, was to cancel the line request. Right. Where did you get that request from? That was on my system here where did that come from? I want to know where it came from exactly. Where that came from. From which department in Telcom did that cancellation request come from? Because we did not request this. I fought for almost two weeks to get this damn line active. Why the hell would we go and cancel it now? Have a look in your system and see where this came from. Checking here. Mr. Hose? Yes, just hold on. I've got Llewellyn on the line now yes, I know, Mr. Host, but they canceled the request, Mr. Host. We did not cancel the request. <laughs> Excuse me? Yes, and perhaps you should take it up directly with this man, uh, Mr. Llewellyn, because all I'm doing is acting upon instruction here, and it was closed. Okay. Hello? H hold on, Mr. Host. Hold on. Oh, Miss Force, hold on, hold on. <laughs> No, you do not tell the client that we cancelled this when Telcom made the mistake. Right now, I want you to phone wholesale. I'll give you the number and ask to speak to Godsave and ask him if we ever requested <laughs> cancellation for that. Don't give me instructions here. Hmm. Okay. Don't, uh, who's your superior? Don't think you my superior by hmm. giving me an instruction <laughs> upon which you have uh, authorized it. We have not authorized this. And now you're telling the client we did. Okay, just hold on, hold on. Mr. Host, the bottom line here, Mr. Host, is that they consult. We did not cancel this. <laughs> what is it? Hello? <laughs> yes, I know. Don't shout at me, Mr. Host. <laughs> Hold on, Mr. Llewellyn. Okay, now you want to tell me that we cancelled it after we battled for two weeks to try and get this line up and running. The only one that works with these lines. Why the hell would I cancel it? <laughs> oh my word. <laughs> Where the hell am I supposed to turn now? Do you know what? Girl, you guys are dragging our name through the mud. No, it's... Who is your superior? Listen. Who is your superior? My superior is the Lord Almighty. I only answer to the Lord Almighty. Oh. <laughs> I'm talking about Intelcom, not your religion. Just hold on. Mr. House. hold on for me, please, sir. Just hold on one second. Don't scream for me. Mr. House, hold on. What he's saying, sir, is that they did do the cancellation. we did not! He says they're very sorry. It was a mistake on their side. <laughs> Oh! he just said that we admitted that we cancelled the damn thing. My best advice is to take your business elsewhere. Oh! a few things like this from this client. Say, okay. Hello, Mr. Llewellyn. You know I can hear every word you damn well saying. I'm going to be taking this <laughs> call recording, okay, and I'm going to be taking it to everyone in Danwell Telcom and taking to the papers as well, where you just told the client that we admitted that we cancelled it after I just told you we did not. And you asked the client to move his business away from us. How dare you do that? Hello, are you that think logically? We did not mess up. We did not request a cancellation. You will... You, you what's your name? Uh, Wackhead Simpson. <laughs> oh, Wicked Chop. <laughs> oh my gosh. <laughs> oh no. Beautiful. That is uncool. Yo, what's, what's your bag, man? I'm watching my bag. I've actually got rearview mirrors stuck on my forehead. He's sober now. No, now, yeah. Yeah. I'm never, but I, I, I'm, I'm, I'm, I'm Hallo. Ons hy het julle dit. Jo, hy kan uh, eh, daarom 'n storie so draai wat 'n mens se temperatuur laat styg, né? Dit is 'n Wackett Simpson wat iemand se tone getrap het daar. Ok, nee, ek het hom nie recht gekry nie, maar ek gaan nog aan hom werk, uh, dan kan ons miskien net nou weer een funny spot, want soos ek sê, hierdie was maar net 4 minuut, gewoonlik gaan ek hier so by 7 tot 9 minuut met die funny spot. Right, op die draaitafel, op die oomlik Engelbert Hampedink, hy is gebore as Arnold George Dorsey, 1936 in Madras, dit is in Brits Indië, wat vandag bekend is as Chennai, en uh, hy was een van 10 kinders, en sy pa was van Wallise afkomst in die Britse weermacht, en sy ma was Duits. Hy het relatief lang gevat om op dreef te kom, maar toe hy eerst vlam vat, toe trek sy roem oor 10 nee, <laughs> dekades, nee, oe, 10 dekades, dit is 100 jaar, sorry man, uh, oor baie dekades, sal ek sê, en uh, ja, selfs nog in 2019 het hy nog uh, actief wereldwijd geopgetreed. Uh, hy is op 87 jaar oud nog bedrijwig in die muziekwereld. Dit was uh, in 2019 gewees. Nou, ons luister na Engelbert en die liekie wat hy vir ons doen is Bella Italia. Uh, een, ek het een dames sangeres wat ook die liekie doen. Sy doen het prachtig. Kom ons hoor hoe doen hy dit? yesterday that you and I were there Walking through the marketplace with music in the air You were like an angel that had fallen from the sky I never knew how far I'd fallen in love I still can hear the laughter and I still can taste the wine We did everything together, pasta all the time that wanders through my mind. Long ago, a fairy tale, or once upon a time. When I remember you and me, I know that I will always be the man who's still in love with you. I never will forget the times we drove along the coast. Whenever I was with you, that's the place I love the most. Milano, Rimini, Bologna, Roma, Napoli. Yesterday I dreamed. is Engelbert Hamperdink, klink baie soos Tom Jones altyd wat nie omluister, hy het vir ons gesing Bella Italia. Ok, Fats Domino's, hy is op die draaitafel en hy gaan sing oor sy meisie en sy meisie is Josephine. Fats Domino's gaan vir ons vermaak. Ha, <laughs> Zamanhous en eh, ons weet nou alles van sy girl Josephine wat hy vir ons daar gesing het um, ja hier kom nou weer die groep wat ek vele al die afgelopen drie weke baie van vertel het en die groep is natuurlijk die Kelly family uh, die, die groep wat ek nou eers ontdek het ek luister al jare ek, ek luister hulle mis en ek het hulle nou aandachtig beginne luister en toe kom ek achter my wereld en dit is uh, die Kelly family is vervaardig dier Cathy en Paddy Kelly as die primaire snit van die 11de eh, studio album Growing Up in 1997 met Angelo en uh, Paddy as die hoofsangers Die CD enkelsnit bevat oorspronkelike weergawe van The Sweetest Angel gesing dier Barbie. Nou, Barbie is vroeg oorlede, sy was nie baie oud gewees nie, uh, wat pulmonaire uh, something wat sy aan oorlede is, en, uh, maar sy het een baie unieke stem gehad, sy het een goeie, goeie vibrato gehad op een hoge toon, uh, en dit was, uh, ja, op uh, hierdie liekie wat ons nou gaan luister, is Because It's Love, en ons hoor het van The Kelly Family. Tragische geskiednis eindelijk, die hele familie, maar uh, ja, so lang story. Kom ons luister. Every time I look at your face I get this feeling Every time I look in your eyes it starts healing. Every time we walk side by side. Yes, I get this feeling because it's love. Yes, it's love. Oh. family, groot, groot gevolg. Jy moet kyk al die concerte wat hulle doen. Hoeveel der duisende mense dit bywoon. Uh, dit is net um, uncanny, soos hulle in Engels sal sê. <clears throat> Ons eh, luister nou na die ander wekheid, een wat ek gekry het, The Crime Scene Cleaner. Ek hoop hy gaan werk ek dink ek het hom nou in die gang gekry, hy het gesikkel, hy het verskrikkelijk gesikkel, kan nie verstaan hoekom nie, maar uh, ons hoop, dis nou hy hierdie, kom ons oor, uh, eh, ons, soos ek sê, ons het nou twee van die spots vir die dag, hier kom die tweede ene. Uh, hello, can I speak to Mr. Bev before come, please? Yes, can you hold on? Thank you. Michael, hello. Detective Swanepoel here from Durbanville Police Station. Yes. where were you on the 26th of May? Um, in Cape Does a number two Ursula nom to Durbanville make any uh, sense? Yeah. So you admit that you were at the premises? Yes. The lady of the house, a certain one Mrs. Blashdut, is currently in our custody. Do you understand, sir? For what reason? Something very horrific took place on the Sunday at that house. Do you know that you cleaned up a crime scene? Hey. <laughs> Gee. <laughs> so what items did you clean up at that house? The, the, the, the one carpet and a chair and um, the, dine, um, the lamp uh, suite. And did you not think that was just a little bit suspicious? <laughs> That's quite normal in my job to do. I do it uh, from day to day. So it seems to me that you very suspiciously cleaned up a crime scene. Not, not suspiciously cleaned up. That's my line of business. That, that's my line of income. Um, and uh, my wife has been doing this for 24 years. And I came in as partner from with her, and we're running a legal business. Well, something very illegal, sir, happened in that very bedroom. okay, but there weren't any um, bloodstains. Is that because you are extremely good at your <laughs> job, sir? Honestly, it's no time to brag about your competence. <laughs> Uh, uh, uh, um, oh, okay. Darren. <laughs> no, actually not. Are you aware that Mrs. Tracy Glashduk is pregnant? Yeah, I saw that. And do you know that the father of that baby is not her husband? Ah, that I don't know. Um, she just said uh, her husband um, is coming home just soon, and that's it. So it seems like the apparent motive for your involvement here is the fact that you are the father of the baby. da, da, da. That's impossible. <laughs> Uh, I haven't met the woman before Monday. <laughs> the, uh, uh, the then Um, uh, and if she needed anything, uh, oh, because there's a baby on his way, the house clean of any dust mites and that kind of thing. So let me ask you, what were you going to name the baby? <laughs> I've got nothing to do with the baby. Mm. So we are looking for a guy that goes by the code name the Hout Bay Hoover Hitman. Do you own a Hoover, sir? I don't need the necessity of telling you. Well, ballistics report shows that it was a Hoover and not a Kirby, as first suspected, sir. Okay. So I'm done with this line of questioning at the moment. I'm going to put you through to my secretary, who's going to take some more details. Can you do the nog gesprek speaker oh, voort gooi? man, Jana. Ja. Jy's gevang <laughs> Thanks, Wackett. Meneer, yeah, but... no, he was very nervous. And my mother actually <laughs> sent me a message to say he's explaining it. They caught me for a bad one there. you can tell he's a sweetheart. The hard by Hoover hit me. Oh. Mm. You better leave that angel alone. Let me get you come on over here, man. If you're up here and anybody hits the back of my patrol car, it's a good chance you're going to get caught. Yes, jylle die arme ou. Jy kan hoor, hy was een senewee wrak. Hy slaap seker nou nog nie. In die aande nie. Uh, as hy terugdink aan die predikament wat hy in was. In elk geval, kom ons een stap aan. En ons gaan nou volgende luister na George Baker Selection en hy gaan vir ons twee liedjies bring. Die eerste ene is Darling en dan direct daarna luister ons na Silver, al twee van George Baker Selection. Ach, toch hier waar gaat hy nou een. Hier kom hy. Hier kom hy. the lonely man in town. Every night I do my show. Now I have no place to go. Darling, can't you see that I need you? Well, this is just a one night stand. Tomorrow I'll be gone again. So love me like you never loved before So lay your body next to mine And we'll make it through the night Darling, love me, love me one more time church. All the older people smiled when we were walking down streets. Yes, they said that I was born for you and you were born for me. But my heart was always restless and the village much too small. So I left my home and friends and kissed goodbye my silver girl. Silver, silver is her hair. Silver was the love we cities and I loved so many girls But no one was there more pretty than my lovely silver girl Too much songs and too much wine I spent my life without regret But I always shed a tear when I think of the love we had George Baker, hy het vir ons twee gesing. Die eerste ene was A Darling en toe met een baie meer bekende ene is Silwe Silwe. En uh, ja, ek sien uh, Bertus, jy is ingeskakel en jy luister saam. Uh, nou, hierso is nou nog net een compliment vir jou en ek praat van Louisa Heinz Meijer daar van Kroonstad sy luister ook lekker saam, soos elke week luister sy, en sy sê, baie lekker muziek, dankie Ludwig. Jeep, en ek moet dan sê, dankie Albert. Dit is Albertse keuse vandag, en hy het het vir ons saamgestel, en Albert het my let vertel, of hy het my hier so ingelig, dat ons vijf minuut van die licht af was. Jammer daar oor, dit is een klein technische dingiekie gewees. Ek weet nie, eh, ek dink het is oor die aanskakel en afskakel van die microfoon en uh, ek het vergeet om om aan te skakel toe ek gesels het, dan skop hy totaal uit. Ok, uh, dankie dat jy luister, uh, Louisa, daar van Kroonstad. Die program gaan aan en ons kom nou by Tollental. Hulle is een popduo wat bestaan uit die Volendam broers, C.S.N. Thomas Tollental aan die begin van die 1990s was, die twee, was hulle twee weke nummer 1 op die National Heat Parade met die Likie Eleni, uh, wat hulle saam met uh, die dame van BZN, denk ek, Corina van Fakari, het hulle saam met haar opgetree, en uh, ja, dit is die uh, Eleni wat hulle toe vir ons gebring het. Die een wat ons nou gaan luister van Tolentol, is nou alweer eens het Albert my hier so omkant, en um, een wat ek moes gaan aflaai. Ek het een hele paar liekies van Tol en Tol en ek hou van al hulle liekies. Hulle doen rarig lekker luister muziek. Uh, eh, die, die, die groepie, die deal, Tol en Tol. Uh, hier is een wat ek nie gehad het nie. En toe gaan luister ek kom en ek laai hem af, want Albert het hom aangevra en ek is toe aangenaam verras. Prachtige liekie. On top of the world. Tol en Tol. weer een wat ek tussen my favorites gaan gooi en dit is Tolan Tol's uh, On Top of the World en ja, daar die instrumentatie wat hulle daar gebruik laat my baie dink aan um, is een klassiek uh, Orange Orange Express of so iets wat uh, oor een trein gaan maar in elk geval, ons stap aan en ons kom nou by een ou genaamd Helmut Lotti hy is gebore as Helmoet uh, eh, Lot, Lotte Geers in 1969, gewilde Belgische tenoor en sanger liekieskrijver bekend vir sy sukses en kruisvertoonings. Hy het aanvankelijk Elvis Presley nageboots, so hy was een, wat een Elvis lookalike of een Elvis singalike uh, eh, artist gewees, voordat hy massieve roem verwerf het met sy Helmut Lotti Ghost Classic uh, die, die albums wat hy in die middel in 90s uh, klassieke muziek met pop vermeng en uh, miljoen wereldwijd verkoop het. Hy het sededien wereldmuziek Latijnse en Russische stijle verken en talle uh, tale wat hy in gesing het, toekeningsverwerf en UNICEF ambassadeur en het een uh, uh, stem teen racisme geword. Ons luister na Helmut Lottie en die liekie wat hy vir ons sing is Don't Cry Little Child. Dit was in 2003. You don't know how we met, little lady, and I wonder if you really care for we're always close by and around you. You are part of this life that we share. At the time when you were still a baby, you'd wake up every night and you'd cry. We'd get up just to comfort you, lady. We would sing you some sweet lullaby. Don't cry, little child. Don't cry, little child. Our love will guide you wherever you roam. You won't be alone. You are growing incredibly fast, dear. And one day you'll be larger than life. You will just spread your wings and you'll fly, dear. And I guess you'll become someone's wife. While you're raising your own little baby, you will realize there's no love as strong as the love you will sing to your child, dear, is the same love you hear in our song. Don't cry, little child. around for always, but we'll stay for as long as we can. We are hoping to see you get happy if it fits into God's master plan. You know somehow we'll always be with you, for it's our blood that flows through your veins, and the thoughts that you think might be ours mooie liekie, hier is een klomp wat ek weet, hulle was nie baie gewild gewees nie, of hulle was nooit, het hulle nooit hulle uit hulle naad uitgebaars nie, maar as ek hulle nou sit en luister hier so, dan wonder ek hoe kom. Dit is een prachtige liekie daar, Don't Cry Little Child van Helmut Lotti. Right, Max Bygrave, hy was ook een baie, baie gewilde sanger in die dag gewees, en hy was geboor as Walter William Max Bygrave, Bygraves en uh, dit is op 16 oktober 1922, hy is oorlede in 2012. Uh, eh, hy was een Engelse komediant, sanger, acteur en verskynheidskunstenaar, het op sy eie televisieprogram verskyn en het soms komediese sketse tussen liekies uitgevoer of opgevoer dan. Hy het 20 Royal Variety performance verskynings gemaakt en talle programme aangebied insluitend The Family Fortunes van 1983 tot 1985, sy slagspreek was I Wanna Tell You A Story, het een integrale deel van sy optrede geword, hoewel dit ontstaan het met die uh, eh, komediant uh, eh, Mike Yawood, wat uh, Bygraves uh, nageboots het. Nou, ons gaan luister na Max Bygraves en die liedje wat hy vir ons gaan sing is een wat dier baie kunstenaars opgeneem is en dit is een baie mooi melodie Tulips from Amsterdam Lekker luister When it's spring again I'll bring again tulips from Amsterdam. With a heart that's true, I'll give to you tulips from Amsterdam. I can't wait until the day you fill these eager arms of mine. Like the windmill keeps on turning, that's how my heart keeps on yearning for the day I know we can share these tulips from Amsterdam. from Amsterdam. With a heart that's true, i give to you tulips from Amsterdam. I can't wait until the day you fill these eager arms of mine. Like the wind keeps on turning, that's how my heart keeps on yearning for the day I know we can. Share these tulips from Amsterdam Share these tulips from Amsterdam Tulips from Amsterdam Let my eens baie dink aan wat is die uh, karoo blommekijk story Daar is een tyd van die jaar wat hierdie tulips so beginne blom. Hy trek mense wereldwijd om na Nederland te verhuis of oor te gaan, net om blomme te gaan kyk. Ek weet Irma hulle, hulle het dit specifiek gedoen, maar hulle, okay, hulle het kinders daar en hulle het vir die kinders gaan kyk, maar uh, jy weet, net om blomme te gaan kyk is die groot ding eindelijk uh, soos mens hier in Namakwaland blomme gaan kyk uh, eh, in sekere tyd van die jaar, net so na die winter. Ok, nou hierdie volgende ou, is ook een wat ek nog hiervan gehoor het nie, hy is Jean-Michel André Jarre, en uh, hy is ook op, bekend onder die naam van uh, Ronnie Wolfgang Rolof Jarre, op uh, eh, 24 augustus gebore, in 1948, Franse komponis, en uh, uitvoerende kunste, en uh, plaatvervaardiging, hy is een pionier in die elektronische ambient, en New Age genres en is bekend vir die organisering van uh, buitelig skik, ups, skies toch, sk skouspelle met sy muziek vergesel van een groot la, uh, eh, laser uitstaling, uh, eh, groot projecties en vierwerke. Nou ek weet ja, hierdie rendezvous 4 uh, eh, doen hy in die trant, wat hy reg rondom is een klaverborde, ek so sê, in knoppies, en, oh, dit, uh, jy, jy moet weet wat jy doen, om daai te operuit, die ander ene, Good Night Ladies, is een wat hy sing, so ons gaan na twee van sy lekkies luister, kom ons hoor, nog een wat ek van hou, See Und es läuft das alte Schiff, alte Schiff, alte Schiff krachend auf ein Felsenriff und es bricht der Mast auf die letzte Reise Merrily we run along, run along, run along Yep, Ronnie Wolfgang Roloff Dit is, eh, wel, eh, is eh, die, die, die een wat hy net muzikaal doen, is hy onder die naam van Jean Michael Jarre en die een wat hy syng Ron, eh, Ronnie Wolfgang Roloff en soos ek die ding lees is dit die persoon Right, Nana hey, Albert hier so is ek en jy alweer eens met die dame wat hier gaan sing. En dit is Nana Muscuri, geboor op 13 oktober 1934, Griekse sangeres. In die loop van haar muziekloobaan het sy meer as 200 albums en 10 uh, ehm, verskillende tale Uh, het sy dit vrygestel en uh, ja, hulle sê hier so wat er taler dit is en dan uh, ons gaan luister na Nana groot ginsling dame van my en die Likie Alweer eens het Albertine met een na vore gekom. Spinning Wheel. Een wat ek nie ken nie. En ek het hordes van haar plate. En die een is nie onder hulle nie. Wel, hy is nou onder hulle. So. <laughs> en ook een van die ginslinge. Kom ons luister. Uh, eh, Naname is Corrie, Spinning Wheel. Spinning Wheel. is a form at the casement, the form of her true love. And he whispers with face bent, I'm waiting for you, love. Get up on the stool through the lattice, step lightly, and we'll rove in the grove while the moon's shining brightly. Merrily, cheerily, noisily whirring, swings the wheel, spins the wheel sprightly and lightly and airily ringing, sounds the sweet voice of the young maiden singing. The maid shakes her head, on her lips lays her fingers, steals up from the seat, longs to go and yet lingers. A frightened glance turns to her drowsy mother puts one foot on the stool, spins the wheel with the other. Lazily, easily swings now the wheel round. Slowly and slowly is heard now the real sound. Noiseless Lower the wheel swings, lower and lower and lower. prachtig, uh, eh, maak nie saak nie, uh, sy kan enig iets sing en dit sal een treffer by my wees en dit is uh, Spinning Wheel en as ek so die woorde moet ontleed sal ek sê, daar is een groot Ierse invloed op daar die specifieke liekie, dit is hulle type Engels, dit is hulle, ja, hulle humor, <laughs> sal my sê wat ek in die liekie lees. Ok, nou hierdie ene, ek weet nie hoe kom nie, maar uh, Albert het my gevra om hom heel laaste te doen. Hy sê, want hy is nou nie seker of het in amalse smaak sal val nie. Ek het hom geluister en uh, ek is uh, heel happy. Hy is prachtig, ek hou van hom, so ek gaan hom nie heel laaste en ek gaan hom sommer nou speel. En dit is gespeel dier Sander Lloyd Nelson. 1 december 1938 is hy gebore, 14 februari 2022 is hy oorlede uh, was Amerikaanse tromspeler. Nou, Nelson, een van die bekendste rock en moderne jazz trompet, uh, trommelspeler van die uh, eh, 1950s, die laat 1950s, vroeger 1960, dis die selfde era wat Elvis daar was, ne, het verskye solo instrumentele liekies gehad. Uh, top 40 treffers gehad met uh, meer as 30 albums wat hy vrygestel het, hy was een sessietromspeler op baie uh, ander bekende treffers. Uh, hy het in a bolde city, Nevada gewoon, waar hy voortgegaan het om uh, met muziek en klaverboor, op klaverboorde en klavieren te experimenteer. Nou, as hulle sê, hy is a sessie uh, trommer, wat beteken dit? Het beteken dit, dat sê daar aan wacht, as daar enige sangers is wat kom optree, wat die tromspeler nodig het, dan is hy beskikbaar om uh, in daar die, wie ook al in die orkest is, uh, dat hy die tromspeel daarin sal doen. Nou die liekie wat hy vir ons doen, is dit die liekie? Uh, wel, Let There Be Drums is die liekie sy naam, en dit is van Sandy um, Nelson, nou so moet die drum gespeel word. e como é? Dat is hy, nou wie sê nou, dit was nou nie prachtig nie. Dromme soos dit gespeel moet word, mens kan het net geniet. Sandy Nelson onthou die naam, uh, as jylle dromlikkie soek. Hy is magnifiek, hy is een meester daarin. Nou die Ames Broers, die Ames Broers, uh, was Amerikaanse sangkwartet, dit meen hulle is vier gewees, bestaan uit vier broers en sisters van Melden, Massachusetts, wat vooral bekend was in 1950s vir hulle traditionele poptreffers. Nou die Ulrik eh, uh, broers is in Melden, Massachusetts gebore, um, ja, hulle gee hulle aparte name daar so, en uh, hulle was uh, gebore in nie professionele, maar muzikale talentvolle gesin, is die seens grootgemaak om klassieke muziek en opera muziek te geniet. Hulle ouwers David en Sarah Urk was eh, Russische Joodse immigrante van Oekraïne wat Shakespeare en semi-klassieke werke vir hulle nege kinders voorgelees het eh, van het hulle oud genoeg was om te luister. Nou ons gaan luister van die Ames Brothers en die liekie wat hulle doen is van 1956 so rikkie terug, ne? It only hurts for a while. Het maak nie verlang seer nie, uh, tot jy daar oorkom. It only hurts for a little while That's what they tell me That's what they say. It only hurts for a little while. Then on your heartache will pass away. It's so easy to be smart with somebody else's heart. But I don't know how to stop forgetting you. What can I do? It only hurts for a little while. That's what they tell me. Just wait and see. But I will hurt till you come back to easy to be smart with somebody else's heart. But I don't know how to start forgetting you. What can I do? It only hurts for a little while. That's what they tell wait and see. But I will hurt till you come back to me. When you come back to me, it only hurt for a little while, 1956. Ons stap aan, ons is na by die einde, nie te ver nie. Ons gaan nou luister na Marieel Mathieu, sy haar loopbaan het op 21 november 1965 begin, gebore in Avenon en was die oudste dochter van 14 kinders vir Roger en Marcel Mathieu. En uh, eh, Marielle het haar eerste openbare opvoering gegeen, toe sy slechts 4 jaar oud was by nidder, middernachtdienst van die kerkdienst. Uh, as kind het Marielle haar geld as uh, wat sy verdien het as uh, fabriekswerker verdien en gespaar om sanglese te betaal. Ons gaan na Marielle Mathieu luister met een van haar, een wat sy baie bekend is voor. La Paloma Adieu. Hier kom sy. MUZIEK even my heel kort daar so, want dit is tyd vir my om jylle handen te skit, om te sê, dankie dat jylle ingeskakel was, dankie dat jylle geluister het. Nou, ek wil net noem dat hier op radio, op Ramkat Radio, om 6 uur, dan val Rudolf in die beerd. Dis min programme wat nog levendig is, uh, hierdie tyd van die jaar, die omroepers vat ook maar breke, en uh, ja, maar Rudolf is nog hier, hy gaan om 6 uur kom hy opspoed wat hy vir ons aanbied en die mense geniet sy program baie en uh, so wees seker en bly ingeskakel om 6 uur vir Rudolf met sy program opspoed. Uh, eh, lekker saamgezels, lekker muziek, uh, versoeken, uh, oor en weer hallo sê en uh, ja, boodskap bestuur en sovoorts. Dit is Rudolfse program om, en dan op um, Radio Eendrag het ons om 7 uur is DJ Doep op en hy doen die boermusiek Gooi Milies die boermusiek program wat hy daar aanbied en uh, hy sê dit gaan die voete laat dik boermusiek op sy beste en uh, dan die heruitsending van vanavondse program wat hy tussen 7 en vir ons gaan aanbied is morgen, uh, saterdag, tussen 12 en 1 uur. So, jylle kan om vanavond luister en jylle kan om morgen aand luister, geniet dit alles. En oké, okay, ek gaan nou vir jylle sê bye bye en ek gaan afsluit, kom ons doen het, ja, hoekom nie, kom ons gooi vir jylle twee liekies in een rij. Uh, die eerste is die Stadler Broers en die liekie Bed of Roses, en dan direct daarna weer een wat ek nog nie gehoor het nie, van een baie bekende ou, en dit is Jim Reeves, hy din Billy Bayou, uh, ek ken nie die liekie nie, um, maar ek het om geniet toe ek om geluister het. Uh, ek sê vir julle weer eens, eh, dankie, dankie Albert, vir die programse samenstelling, en uh, ja, uh, daar is hele paar komplimente wat ingekom het en gesê het, dit is nou lekker luister. Um, so, ek sê vir julle, bye for now. She was called the Scarlet Woman by the people Who would go to church but left me in the streets With no parents of my own I never had a home and an 18 year old boy has got to eat. She found me outside one Sunday morning, begging money from a man I didn't know. She took me in and wiped away my childhood. A woman of the streets, this lady rose. This bed of roses that I lay on, where I cause to be a man. This bed of roses where I'm living is the only kind of life I understand. She was a handsome woman, just 35, who was spoken to in town by very few. She managed to late evening business like most of the town wished they could do. And I learned all the things that a man should know from a woman not approved of, I suppose. But she died knowing that I really loved her. Off life's bramble bush, I picked a rose. This bed of roses that I lay on where I was taught to be a man. This bed of roses where I'm living is the only kind of life I understand. This bed of roses that I lay on. Back about 1800 and some a Louisiana couple had a red-headed son. No name suited him, Jim, Jack, or Joe. They just called him Billy Bio. Billy, Billy Bio, watch where you go. You're walking on quicksand, walk slow. Billy, Billy Bio, watch what you say. A pretty girl will get you one of these days. was a boy kinda big for his size, red hair and freckles and big blue eyes. Thirteen years from the day he was born, Bill fought the battle of the Little Big Horn. Billy, Billy, bye-oh, watch where you go. You're walking on quicksand, walk slow. Billy, Billy, bye-oh, watch what you say. A pretty girl'll get you one of these days. One sad day Billy cried, ho, ho, I can whip the feathers off a Geronimo. He smarted off, the chief got mad. This nearly ended our Louisiana lad. Billy, Billy, bio, watch where you go. You're walking on quicksand, walk slow. Billy, Billy, bio, watch what you say. A pretty girl will get you one of these days. One day in 1878, a pretty girl walked through Bill's front gate. He didn't know whether to stand there or run. He wound up married cause he didn't either one. Billy, Billy, bye, oh, watch where you go. You're walking on quicksand, walk slow. Billy, Billy, bye, oh, watch what you say. A pretty girl'll get you one of these days. Pretty girl'll get you one of these days.